Yekaterina Alexeyevna Sejavina estis rusa componistino kaj pianisto chela la cortego de Caterina la Dua, nomita la Granda en San Petersburgo, kiam la imperiestrino conscie celis transformi sian cortegon en centron de cultur vivo, stimulante literaturon, teatron, jornalismon kaj musicon. Quelcae el la favorata in musico de tiu tempo estis componitae de alte ranga i nobelulinoi rusa i princino i caigrafino i qui igis la unuae i en la rusa historio qui publiqui si an componajo in su i propria i nomoi Ekaterina Senjavina venis de nobela mararmea familio Si estis filino de Anne Elizabeth von Braude, cae sia patro estis la admiralo Alexei Senjavin, quies clopodoi dum la dua rus-turca milito etendis la imperion al la Nigra Maro. Treiuna Yekaterina farigis fama clavis en ludanto cae estis nomumita corteganino de Caterina la Dua, cae baldau igis la preferata accompannantino de l'imperiestrino. Si atingis la posizion de cortega componisto. Ie Caterina coincidis, ce Caterina la Dua, cum la etala componisto Giovanni Paiziello, Constante creis creis musicon por la cortego. Li verkis du concertoin por clavicembalo, uno por la vofilino del imperiestrino, cae uno por la corte ganino del imperiestrino y Alexeyevna Senjavina, quiu cutimis ludi piano duetoin cum paisielo en cortegai musicaloi, kiel diras Marina Ritsariev en sia libro 18 Century Russian Music. Versaine, estis tiu ci clavicemba la concerto de Giovanni Paiziello, chiun si premieris cae ludis ciel solisto alla cortego de Caterina la Dua en 1781 kiel raportas ciui biografioi de la componistino. Jekaterina havis multain svatantoin ce la cortego, sed la imperiestrino decidis geetzigi sin alla grafo Semyon Romanovich Vorontsov. Post la geetzigio, ili logit ce la biendomo Vorontsov cae ili revenis al sankt Petesburgo ie la nascigio de sia unua infano Mikhail, quiu farigis la bapto filo de la imperiestrino. La sequan diaron nascigis Knabino Caterina. Ie Caterina persone prisorgi sian infanoin, cis neglecti sian propran sanon kiel racontas maltranquili sia edzo en lettero iel sia patro. En 1793, Vorontsov estis nomumita ambasadoro in Italio, cae ili translocigis al Venezio. La vivo en Venezio estis multe costa, crome estis malfavora climato por la malsano de Yekaterina. Informante Voronzov pri ilia reveno al Sankt-Petersburgo, li gioi ricevis novagion pri sia nova accredit commissiono kiel ambasadoro en Anglio. Sed la malsano di Yekaterina pli malbonigis, do ili resignis pri Anglio cae translocigis al piso, esperante che la climato plivonigo sian sanon. Ciui clopodoi por plivonigi sanon de Iecaterina montrigis vanai. Si mortis pro tuberculoso en 1784, ciam si estis nur dudec tri jaraja. Iecaterina sen pos lasis minueto in polonezo in sonato in kai alia in componajo i i de rusa componistinoi de tiu e poco estis forgesita i oleg timofiev directoro de la talisman ensemble quiu u registri serion da vercoi de rusa i i diras La occidenta auscultanto apena conos i un rusan componiston de citiu periodo, desmalpli malpli i un ain virinan componiston. Quelcai el ili poslasin musicon de la plei alt qualita, quiu ornamus ainan music recitalon de la dec ocaiarcento.